El niño es un fenómeno que provoca estragos a nivel mundial. El niño. el panorama que siempre difama. La bestia. Oh, oh. Ellos muerden. La territorio es este grande. Y se me parrama porque de nosotros. Mato, No se asusten. Mato. La máquina. infelices, ya yo he visto un chorro. Lo presionan un poquito y salen chotorros. Vociferan como si fueran los dueños de Puerto Rico. Y roscan de fama dinero y fami son cotorros. Y los Bobby, que hacer billetes que pa' mí es un hobby. No me dicen tan Rey, del otro es obi Juan La cosa es simple, hasta sin hacer yo hago dinero. Y las cifras siguen subiendo mientras viajo el mundo Estoy adelante aunque no cante. Y tengo un par de pesos desde antes. El dueño del circo y los elefantes. Click, clack, nos tratamos. ¿A dónde que siempre difama, porque la liga mato Oye, nosotros somos de otro planeta. noche me llaman. El talento de nosotros proviene desde la infancia. Esto es sencillo. El príncipe. Mucho draculeo por el área, mucho tigre. Mucho maquineo, pero no tiene calibre. Mucho titereo va a pescar el bacalao. Franco, ¿tú crees que alguno estos ya han alado? Nah, dando en la Mercedes con la 9 y los cepillos. A 140 pa' Cuando detrás tuyo en la X6 con la mitan baby. Y al que se nos pegue con un spray. No franco que lo que. Saludo a los brothers en RT. Llevo un año que no bajo de hacerme 100 mil al mes. Esto no es fácil para mí esto es un video, Yo grabo tirado para atrás y como quiera los paseos me recuerdo. Cualquiera yo me amoldo y cuando salgo para la calle siempre solo con me afilio. Y cuando saco disco siempre son multiplatinio. Ando con el gori gori, con la fori nosotros bebemos nubo pa'l carajo las midori. Tengo más de 10 millones, más de 10 bastones. Y ustedes están rocándome cabrones. Joder, esta. Ah. You know I can't fuck with this. I'm too strong, I'm too tough. Tengo dinero y fama. Quiero por cosas que no que siempre difama. En hueca. Yo soy la verdadera máquina. Recogiendo el polvo. Por la noche toditas me llaman. Se ¡Ven adelante! clínica está están abierta Franco, you know, it's WY Records, and Oye Y'all.